ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan gaisuwa ta addinin musulunci ina mana barka da haduwa a wannan yammaci na litinin daren talata yau muna biyu ga watan sha'aban shekara ta dubu da da da arba'in biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wannan ya zo daidai da sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin 2024 miladiya kamar yadda aka saba a rana irin ta yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahlus sunna wal jama'a na garin tsagero a ƙaramar hukumar rini a jihar katsina don tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda littafin babban malamin hadisi kuma malamin fikihu imamu na maliku ibn anasin a rahimuhullahu ta'ala to idan ba manta ba za mun tsaya karatunmu na ƙarshe hadisi na 394 da aka yau za mu tashi farkon babi na 21 a cikin kitabu ƙasir salati fi safari babi na 21 babu ma ya fa'alu man ja'a wal imamu raki'un za mu tashi hadisi na 395 imamu malik ya ce babu ma ya fa'alu man a wal imamu raki'un wannan babi zai karantar da mu ma ya fa'alu abinda zai yi ko zai aikata man ja a wanda ya zo masallar jam'i wal imamu raki'un sai ya samu liman ya yi ruku'u an fara sallah sai wani masabuki ya zo lokacin da ya zo sai ya sami liman yana cikin ruku to ya zai yi shi ne abinda wannan babi zai karantar da mu ƙala haddafani ya haya an malikin an ibini shahabin an abi umama ibini sahal ibini hunayfin annahu ƙala da kala zaid ibn sabitin almasjid fawajadan nasa ruku'an faraka sun madabba hatta wasala safi na maluku ya karɓi wannan hadisin daga malaminsa ibn shihab al zuhuri shi kuma ya karɓo daga abi umama ibn sahal ibn hunayf annahu qala ya ce da kala zaid ibn fabit al-masjid wata rana zaid ibn fabit. ya shiga masallaci da nasa ruku'an sai ya samu mutane sun yi ruku'u liman ya yi ruku'u mamu kowa ya yi ruku'u fara ka'a shi ma sai ya yi ruku'u bayan ya yi kabbar harama shi ma sai ya yi ruku'u kunga wannan ya nuna mana cewa idan mamu masabuki ya zo masallaci ya iske liman ya fara sallah ya sami liman ya shiga ruku mi zai yi idan ya kabbara harama shi ma sai ya shiga ruku kun fahimta shi ma sai ya ruku to a wannan ruwayar aka ba mu labarin cewa shi da ibn thabit lokacin da ya shigo masallaci ya suke mutane sun yi ruku fara ka'a sai ya kabbara harama sai ya ruku sun madabba hatta wasala ilar safi to sai ya taho dana cikin ruku'un nan har ya zo ya shiga cikin sahu kunga wannan ya nuna mana ya yi ruku'un ne a bayan sahu da ya kabbara ya shiga ruku'u sai ya taka yana cikin ruku'un ya zo ya haɗu da sahu ya shiga cikin sahu aka ce sami allahu liman hamida suka ɗago suka ci gaba da sallah mun fahimta ƙala wa haddasa ni an malikin annahu balagahu anna abdullahi ibin mas'udin kana ya dibbu raki'an imamu malik ya ce labari ya zo masa cewa abdullahi ɗan mas'ud allah ya kara masa yarda ya kasance ya dibbu raki'an yakan yi tafiya yakan yi tafiya yana cikin ruku Ma'ana idan ya zo yakan kabbara sallar nan a bayan sahu in ya iske liman ya yi ruku to shi ma sai ya taku har ya zo ya haɗu da ainihin sahu mun fahimta wannan shi ne hadisai guda biyu ko kuma bayanai guda biyu wanda imamu malik ya kawo ɗaya daga zaidu ibn sabit ɗaya kuma daga abdullahi ɗan mas'udi cewa sukan yi kabbara harama a bayan sahu sannan su yi ruku daga nan kuma sai su taka da ƙafafuwansu su zo su haɗu da sahu su ci gaba da sallah ibn abdulbar al-numari abu umar a littafinsa al-istizkar sharhin muwaɗani yana cewa hadisu zaid ibn thabit fi hadal babi muttasilun sahihun wa hadisu ibn mas'udin wa in kana balagan munqati'an inda malikin muttasilun sahihun صحيح أيضا من a أئمة أهل الحديث Albar البر النمر yake cewa da hadisin Zaid ibn Thabit din nan a ruwayar Imam Malik munqadi ne ya datse akwai yankewa a cikin sa to sai yace waɗannan hadisan duka hadisai ne wanda sun hadu muttasil hadisi ne wanda yake haɗaɗɗe a isnadin sa kuma ingantacce haka ma hadisan abdullahi dan mas'udin ya ce duk da anan imamu malik ya ce balagahu ya ce to amma a wajen malaman hadisi an same shi da isnadin salafiya lau ya haɗu har zuwa ga shi abdullahi dan mas'udin ɗin mun fahimta to sai ya kawo waɗansu daga cikin hanyoyin daga ciki yana cewa rawa sufiyan ibn uyena an mansur ibn muntamir ibn al-mu'tamir an zaid ibn wahab qala dakhaltu ma ibn mas'ud al-masjid fa an-nasa ruku'an faraka'ana jami'an qabla an nasila ila safi thumma mashayna raki'an hatta dakhalna fi safi falamma aslama al-imam qumtu li aqdi ar-raka'a fa kaza <clears throat> ibn mas'udin biyadi faƙali ijlis Fakad adirakta sufiyan ibn uyena ya roto daga mansur shi kuma ya ibn mu'tamir shi kuma ya karɓo daga zaid ibn wahabin kaji isnadi kala <clears throat> shi zaid ibn wahab ya ce wata rana mun shiga masallaci tare da abdullahi dan mas'udi sai muka samu mutane sun yi ruku'u ya ce sai muka yi kabbara muka yi ruku'u a bayan sahu to bayan mun shiga haka sai muka yi tafiya muna cikin rufu'un har muka shiga sau to shi wanda suka to tare da abdullahi dan mas'udin ya ɗauka ba samu wannan raka'a ba da aka lokacin da liman ya sallama sai miƙe zai ciko ɗaya raka'a ɗaya sai abu ɗan mas'udin ya jawo shi ya ce mashi zauna mun samu wannan raka'ar to wanda ita ce hanyar da aka samu daga abdullahi ɗan mas'udin cewa yakan yi haka wanda a nan imam malik yake cewa balagana mun fahimta ita kuma hanyar zaid ibn sabit ya ce warawa sufiyan aidan an zuhuri an abi umama ibn sahal ibn hunay ibn hanif قال رأيت زيد ابن ثابت دخل المسجد والناس ركوء faraka summa dabbara an hatta wasala ila safi shi kuma kaji wannan hanyar da haka duka guda biyun nan an samu amma kun ga duka wannan aikin zaid ibini sabid ne wannan kuma aikin abdullahi dan mas'udi mun fahimta to shi ibn albar al-numari yana cewa kuma la a'lamu lahumu mukhalifan min sahaba illa aba huraira shi yana cewa bai san wani a cikin sahabbai ya saba ma abdullahi dan mas'udin da zaid ibn thabit ba in banna sayyidina abu huraira shi sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yarda yana ganin cewa ba a yin kabbara a bayan sahu dole sai dai ka zo ka shiga cikin sahu sannan kai kabbara kun fahimta kuma wannan shine abin da mazhabin shafi'iyya su suka tafi a kai. cewa layar Allah yarka duna safi cewa ba a san mutum ya ruku ko ya kabbara a bayan sahu hatta ya akuza makanahu har sai ya shiga cikin sahu amma da imamu malik da imamu lais lais ibn Sa'ad, su suna cewa la ba asa an yarka ar-rajulu wahdahu duna safi wa yamshi ila safi idza kana qariban kadar ma yalhaqu shi imam malik da laisu ibn sa'ad suna ganin babu laifi ka iya ruku'u a bayan sahu to sanne sai kai tafiya ka je ka haɗu da sahu amma suka ce sharadin shine ya zamanto cewa tafiyar ba ta da nisa menene nisanta ya zamanto zaka tafi din nan har ka je ka shiga sahu liman bai dago ba mun fahimta haka imam malik suka fada a wata ruwaya daga dan kasin ya karbo daga imam malik yana cewa wal qurbi fi zalika nahu safaini aw salasa yana cewa abinda ke kusa din da sai imam malik sace ya kasance kusa da shi ne kamar sahu daya sahu biyu zuwa sahu uku da haka mutum ya iya su kabbara daga wancan sahu ya zo ya haɗu da sahu nan wurin a cikin ruku a fahimtar imam malik da laisu ibn sa'ad shi abu hanifa shi kuma yana ganin cewa makaruhi ne ga mutum ɗaya haka amma idan mutanen suna da yawa kun taho ku biyar sai kuka isi an yi ruku, ya ce tukuna ya ruku daga baya ku biyar ko ku biyu sai ku zo ku haɗu da sau mun fahimci wannan to amma wasu malamai suna ganin ba za a yi haka ba akwai hadisi yana cikin bukhari hadisin abubakarata wani sahabi ne wata rana manzan allah yana sallah ya yi ruku sai ya taho a guje yana shigowa masallaci sai ya ji tsoron kar manzan allah ya dago daga ruku'un nan da aka sai ya kabbara a baya sannan sai ya taho ya zo ya haɗu da sahu to da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara sallah sai ya ce wane ne na zunin da ya shigo da gudu sai aka ce abubakar ce ne sai manzan Allah ya ce mashi zadukan lahu hirsan wala ta'ut Allah ya ƙara ma kwadai kwaɗan san ladar jam'i amma wala ta'ut karka kara karka ƙara to a nan da ya ce mashi wala ta'ut karka ƙara mai manzan Allah yake nufin kare ƙara shi abubuwa biyai ya taho da gudu sannan ya yi kabbara a bayan sahu kunga abu biyu kenan shin tahowa da gudun ne aka hana ko ko wannan kabbara da ya a bayan sahu to sai malamai suke sabani wasu malamai suka ce wannan gudun da yau shi ne aka hana don haka manzan Allah ba ya hana a kabbara a bayan sahu ba ne ba gudun ya hana waɗansu malamai kuma suka ce a'a ba gudun ba manzan Allah hana ba wannan kabbarar da ya a bayan sahu ita aka hana wasu ma suka ce duka biyun aka hana mun fahimci wannan to wannan ya sanya a allajinatil da'imalin fatawa da ke kasar saudiya babban kwamitin ba da fatawa su an masu tambaya cewa ya halatta haka ko bai halatta ba mutum ya kabbara a bayan sahu sannan ya yi tafiya ya zo ya shiga to suka ce yin hakan nan mukhalifin suna suka ce ya saba musunna waman hi amin kuma an hana saboda wancan hadisin na abi bakarata da ya ce za da kallahu hirsan wala ta'ut suka ce fahadar hadisu fihi dilalatun alan nahayi liman sana a zalika a wannan hadisin an hana wanda ya haka ne intaha cikin wanda suka samu fatawar hannu akwai abdulaziz bin bas akwai abdulaziz ali sheikh akwai salu al haka ufemin a fatawa shi shi ma yana ba da fatawar cewa mutum ba zai yi kabbara a bayan sahu ba sannan ya taho ya zo ya haɗu da sahu na gaba amma su din ma malaman da suka ce ba za a yi ba kuma ba su lalata sallar wanda ya yi ba duk sun ce in mutum ya haka a sallar shi ta yi sai dai ya yi ruhi a cikin sallah mun gane amma dai a mazhaban malikiya babu laifi mutum ya iya haka imamu malik ibn anasin ya tafi akan cewa babu laifi ana iya haka ba maka ruhi ba ne ba ma damar da ya tafiyar ba ce tsawo ba mun gane su wanda shi ne malikiya shi sanya anan ya ce babu ma ja'a babu ne ya ce babu ma ya falu man ja a wal imamu raki'un haka wanda ya zo masallaci ya ce liman ya ruku shi ma zai yi ruku ya shiga idan ya ji tsoron kar a dago to babu laifi ya iya ruku'u ya rage sahu daya biyu har zuwa uku sannan sai ya tafiya a cikin ruku'un ya zo ya haɗu da sahu a malikiya wannan babu laifi amma kamar yadda muka ji waɗansu malamai su kuma suna ganin yin hakan makaruhi ne Allah shi ne mafi sani ƙala maliku babu ma ja a fissalati alan nabi babi na gaba zai yi magana dangane da abin da ya zo game da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama umarni ne na ubangiji Allah ta'ala ya yi umarni da yin salati ga annabi Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatu da 'alan nabi ya ayyuhal na amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman kaga Allah ya yi umarni a yi salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to menene lafazin wannan salatin sannan kuma a ina ne ake wannan salatin musamman a cikin sallah da ana magana akan sallah ne nan. shi ne imam malik ibn alisun ya babu ya ce babu ma ja a fi salati alan nabi wannan babi zai yi magana a kan abin da ya zo dangane da salatin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ƙala haddasani ya haya an malikin an abdullahi ibn abi bakirin ibn hazmin an abihi an amuru ibn sulaimin azuraki an annahu ƙala akhbarani abu humaidin asa'idi saidi annahum qalu ya rasulallahi kaifa nusalli alayka faqala qulu allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid imamu malik ya karbo daga abdullahi ibn abubakar ibn hazmin an abihi shi kuma ya karbo daga mahaifinsa an amru ibn sulaimin az mahaifinsa ya karbo daga amru ibn sulaimin az An annahu qala shi kuma ya ce, yace ni abu humaydin as-sa'idi ya ce abu humait a saidi ya ba mu labari shi abu humait a saidi sahabi ne mashuri. sahabi ne mashuri. an ce sunansa munzir ibn sa'ad ibn munzir waɗansu malamai kuma suna cewa sunansa abdurrahman waɗansu kuma suna cewa sunansa amru da haka an yi saɓani a kan sunansa shahida uhudan wa ma ba da ha ya je yaƙin uhud da haka yadda shi aka yakin uhud da duk sauran yaƙoƙin da aka yi a bayan uhud wanda manzan allah ya yi da shi aka yi ah, ya rasu ko kuma ya rayu har zuwa kusan shekara ta 60 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kafin daga baya Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa to shi Abu Humaid As-Sa'idi Allah ya kara masa yarda yake cewa annahum qalu ya rasulullahi yace wata rana sahabbai sun ce ya rasulullahi ya manzan Allah to nan da yace qalu sahabbai sun ce Alhafizu ibn Hajar al-Asqalani fatil bari yana cewa wa ƙabtu min ta'ayini man bashara su'al ala jama'ati ya ce ya bibiya hadisai yana bincikawa ya gano suwa ne wanda suka yi wa manzan Allah wannan tambayar a bincikensa su da ya harhaɗa ruwayoyi daban-daban a wannan ruwayar za a cewa ne a wannan ruwayar a cewa ne a wannan ruwayar a cewa ne to sai ya samu waɗanda suke wa manzan Allah wannan tambayar akwai ubayi ibn ka'af kamar yadda ya zo a ruwa imamu dabarari sana akwai bashir ibn sa'ad sana akwai muslim akwai zaid ibn kharija al-ansari a wurin imamun nisa'i sana akwai dalha ibn ubaidillah a ruwa imamu dabarari sana akwai abu huraira a wajen imamun shafi'i sannan akwai abdurrahman ibn bashir a wurin ismail alƙadi fi kitabi Sala. sannan akwai ka'ab ibn ujira a ruwayar ibn mardawiya to haka ibn hajjarin ya faɗa mun fahimta to suka ce masa ya rasulullah ya manzan allah kaifa nusalli alaika yaya ne za mu yi maka salati waɗansu malamai suka ce sun masa tambayan ne lamma na inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sun yi tambayar ne lokacin da wannan aya ta sauka aya cikin suratul ahzab cewa Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi kuma masu imani ku salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan aya ta sauka sai sahabbai suka kasa gane ya za su yi salatin da aka sai suke tambayar manzan Allah ya zami maka salati ya rasu lallashi to kunga a nan wannan yana ƙara fito mana da matsayin sunna a addinin musulunci cewa ita ce masdar na biyu a cikin masadiru shari'atin islam a cikin hanyoyin da ake samu shari'a ake samu hukunce-hukunce to suna ita bayan kitabun la sai suna mun fahimta to amma ba kamar yadda wasu malamai suke fada ba cewa sai an fara bincikawa a alkur'ani in babu sai a zo a hadisi a wannan kuskure ne gaba ɗaya ake dubawa ba wai sai in babu alkur'ani ba za a to a sunna a in an samu a sunna ko ba a duba alkur'ani ba shi kenan ya iza zama hujja in an samu alkur'ani ko babu a sunna ya zama hujja mun fahimta sannan wannan yana ƙara nuna mana cewa inda mutum zai makansa adalci ba za a yi adalci shi ne ba za ka iya fahimtar addini ba hakikanin fahimta da alkur'ani shi kadai dole sai ka samu goyon bayan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin a alkur'ani ne Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu alin 'alan biyu. lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani sallu alaihi kuma ku yi ne salati wa sallimu tasliman sai alkur'ani ya tsaya to yanzu yaya za a yi wannan salatin alkur'ani kakaf tun daga farkon shi har ƙarshe ba inda aka nuna yadda za a yi salatin idan kuma akwai wanda ya gan shi to ya ce baka da haka kai fiyar yadda za a yi salatin dole sai ka dawo ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu da yake muna aiki da alkur'ani da sunna ne sai muka samu kaifiyar a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ku tambayi masu fahimtar a cewa alkur'ani kaɗai ake biya ake wa manzon Allah salati in suka yi muku salatin sai ku ce ina sai ku roshi kaga dole bin sai ya ce wani ya koya mai ko to waye wanda ya koya mashi inda ile ya faɗi wani malaminsa to sai ka ce kai ka ɗauki wanda manzan Allah ya koya ba shi kenan ba Allah ya shirye da mu da aka faƙa sai manzan Allah ya ce musu ƙuru ku ce Allahumma salli ala Muhammadin وازواجه azwajihi كما صليت kama sallaita ala وبارك Ibrahim wa barik ala Muhammadin باركت على wa ابراهيم kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul sai ya gaya musu haka mun fahimta da haka wannan shine salati wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbansa wannan salati ya zo da ma ya zo da lafuzza mabambanta juna wannan ne ne daga cikinsu muhammad nasiru dinin albani rahimahullahu ta'ala a littafinsa sifatis salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka ya kawo kusan siga guda bakwai wadda duka ta fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda akwai da bambanci a lafuzza waɗannan su ne salatoci wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya da kansa to kuma duk inda aka ce a yi manzan Allah salati to wannan salatin shi ake daga cikin wuraren da ake wa manzan Allah salati akwai a tahiya ta ƙarshe a cikin sallah mai mai jada biyu tahiya ta ƙarshe idan sallah tana da tahiya biyu to ta ƙarshen idan tahiya ɗaya ce to kaga ita ce ta ƙarshe da. to a wannan tafiyar ta ƙarshe a nan ake wannan salatin na annabi idan an yi tafiya an ƙari to sai a zo da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a nan irin wannan salatin wanda manzan Allah ya karanta shi kaɗai za ka yi a wurin idan akwai wani salati wanda ba da manzan Allah ba za ka yi shi a wurin ba kaga wannan wurin ana yin salati a ciki akwai sabanin malamai a tahiya ta farko za a yi malamai sun yi sabani amma a mazhabin malikiya a tahiya farko ba a yi wa manzan Allah salati sai a tahiya ta ƙarshe sannan wuri na biyu inda ake salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah sai a sallar gawa a kabbara ta biyu sallar gawa kabbara hudu ake mafi karanci amma ya tabbata a suna ana yin biyar har zuwa tara amma mazhaban malikiya su sun tafi kan ba a yin ƙasa da hudu kuma ba a yin sama da hudu na haka bara guda ake a cikin kabarbarin nan guda hudu a kabbara ta biyu ya zo a suna cewa ana yi manzan Allah salati to a nan ma salatin da za a yi irin wannan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta su ake idan akwai wani salati wanda ba manzan Allah ya karantar da shi ba za a yi shi a wurin ba mun fahimta to wannan a cikin sallah kenan sannan a wajen sallah akwai wuraren da ake son a yi salati kamar bayan kiran sallah in an ƙara kiran sallah ana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ranar juma'a ana son a yawace salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to din nan in zaka yi salati irin wannan ake so ka dauka kai ta yi wanda malamai suke ce masalatul ibrahimiyya ana ce masa haka ne saboda a cikinsa sa an ambaci annabi ibrahim an ambaci annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam mun fahimta sannan kamar yadda na faɗa akwai waɗanda sigogin wanda ba wannan ba wanda yake son ya gansu idan ya samu littafin sifatin salatin da biyu sallallahu alaihi wasallam to za a gansa a nan ciki an kawo su allah samu dace قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد ibn abdullahi ibn zaidin annahu akhbarahu an abi mas'udin al-ansari annahu qala atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi majlis sa'ad ibn ubada faqala lahu bashir ibn sa'ad amarana Allah an nusalli alayka ya rasulullahi fa kaifa nusalli alayka qala fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu Lamyas, Alhu sun maƙala. qulu allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid a wannan ruwayar imamu malik ya karbo daga nu'aym ibn abdullahi al-mujmir nu'aym al-mujmir shi kuma ya karbo daga muhammad ibn abdullahi ibn zaid annahu akhbarahu ya bashi labari an abi mas'udin al-ansari ya karbo daga abu mas'ud al-ansari annahu qala yake cewa atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana fi majlisi sa'ad ibn ubada muna zaune a majlisin sa'ad ibn ubada suna zaune a nan sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sa'ad ibn ubada shine sayidul khazraj ne shugaban khazraj lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo madina a ya samu larabawa madina sun kasu gida biyu akwai ausu akwai khazraj sa'ad ibn ubada ne shugaban khazraj to wata rana sai manzan Allah ya ziyarce shi a majalisinsa lokacin da ya je faƙala lahu eh, bashir ibn sa'ad sai wani sahabi da ake cewa bashir ibn sa'ad sai ya tambaye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bashir ibn sa'ad babban sahabi ne ya je yakin badar ya je yakin badar shi ne mahaifin nu'uman akwai wani sahabi ana ce mashi nu'uman ibn bashir shi ne mahaifinsa shi kuma bashir ibn sa'ad sunan shi to sai bashir ibn sa'ad ya tambaye shi ya tambaye manzan Allah ya ce amarana Allah an nusalli alayka Allah ya umarce mu da mu maka salati ya manzan Allah fa kaifa nusalli alayka sai ya ce ya zami maka salatin nan faƙali sai ya ce fasa kata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya shiru hatta na annahu lam yas'alhu har muka yi burin da ma bin yi wannan tambayar ba saboda sun ji tsoron kar a ce sun matsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yau da har sun mai tambayar da kila sun ƙure shi saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru to zuwa can sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ƙulu ku ce ka ganin ƙulu da ya ce ƙulu wani irin fi'ili ne fi'ili amuri ne da aka umarni ne manzan Allah ya bada shi kuma umarnin manzan Allah wajibi ne da aka suka ce wannan umarni ne lil wujubi ittifaqan to sai dai a yaushe yake farilla waɗansu malamai suka ce fil umri marratan wahida a rayuwar mutum sau ɗaya kai wannan salatin na ibrahimiyya ga manzan Allah wajibi ne idan kai sau ɗayan nan ka bayar da wajibi duk sauran wanda za su biyo baya mustahabbi ne waɗansu suka ce a tafiya ake nihi tahiya ta ƙarshe wadda daga ita sai sallama akwai ma malaman da suka ce kullama zukira duk lokacin da aka faɗi manzan Allah za ka yi wannan salati to sai manzan Allah ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid ga yanzu mun samu salati na kala biyu kenan ko to da Allah mu yi kokari mu har da ci ko da kala uku ne in ma da iko ka iya duka bakwai ne sai ya zamanto in kawo manzan Allah salati da wannan wani lokaci wani lokaci kuma ka canza ka mai da wani wani lokaci kuma ka canza ka yi da wani amma abun kunya ne a samu musulmi bai iya talatin nan ko ɗaya ba cikin ibrahimiyya ɗin nan cikin bakwai ɗin nan wannan abin kunya ne kuma ka gyara alaƙa ka da manzan Allah inda ya zama to ka iya ɗaya daga cikin waɗannan salatocin ba Allah ya ba mu ikon kulawa da kuma gyarawa sai manzan Allah ya ce wassalamu kama ƙad alimtum ita kawai sallama kamar yadda kuka sani domin ya kawo hadisin aya cewa ce a mai salati a mai sallama to sai ce sallama kawo kamar yadda kuka santa Shi ne mai abinda ake fada a tahiya cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu ana fadar haka a tahiya ko to ita ce abinda ake nufi da sallama قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار قال رأيت عبد الله ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي wala abi bakrin wa umar imamu malik ya karbo daga abdullahi ibn dinari abdullahi ibn dinar kala ya ce ra'aitu abdullahi ibn umar na ga abdullahi dan umar sahabi ya kifu ala kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama yana tsayuwa a kabarin manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala abi wa umar sai ma abubakar ya ma umar mun fahimta amma a ruwayar ƙanabi da ibn bukairin da sauran waɗanda suka ruwaito muwadda yadda ruwaya ta zo shi shine fa yusalli alal nabi sallallahu alaihi wasallam wa da li abi Bakirin wa umar a waɗansu a in ka duba kamar ta qanabi da ibini bukairin za a ga ruwayar ba haka ta zo ba ruwayar a can cewa ta yi fa yusalli alal nabi in ya a kabarin manzon Allah sai ya mai salati amma waye da u li wa umar abubakar da umar kuma sai ya masa addu'a da aka fara farraku bayanar yusalli wa bayana ya da'u. u a wadancan ruwa ya araba yana wa manzan allah salati sannan yana yi ma sayin na abubakar da kuma sayin na umar salati addu'a afuwa wannan shi ya bude wata matsala wadda malamai sun yi saɓani a kanta shi ne ana iya ma wani wanda ba annabi salati ba ko ko sai annabi kaga idan ka ɗauki wannan ruwaya ta yahaya ibini al-laisi shi ya ce amma manzan allah salati amma abubakar da umar waɗansu kuma sun ce addu'a aka yi musu wannan shi ya haifar da saɓanin cewa a yi ma wani wanda ba annabi ba salati to abinda malamai suke cewa shine shi salatin as-salatu ala nabi da as-salatu ala fulani ya danganta ga yadda kalmar ta zo domin kalmar as-salatu tana da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani ko kuma a harshen larabci kaga tana daukar addu'a din can a suratul tauba in an kawo zakka bi Allah ya ce wa manzon Allah ya ma wanda suka kawo zakka cewa wasalli alaihi kai masa addu'a shine ma'anar wasalli alaihi in sun kawo zakka kai masa addu'a kace Allah ya saka da alheri Allah ya karba kaga na asara ya zo bi ma'ana addu'a ya zo da ma'anar addu'a sannan yakan zo da ma'anar gifari a salat yakan zo da ma'anar gifari ya zo a hadisi manzo Allah ya ce in nebu istu ila ahli baqi ni usalli alayhi an tura ni baƙi yan wa mutanen baƙi a salati tunan malamai suka ce a salatu anan ana nufin al'istighfar ya roƙa musu Allah gafara mun gane so kaga salati yakan zo da ma'anoni so da haka idan an ce salati ga wani wanda ba annabi ba to zai daukar ma'ana addu'a sa ita wanda ruwaya ta ce addu'a da haka da inda aka yi ma wani salati Allahumma salli ala fulani to malamai suka ce addu'a ce ake nufi amma wannan salati wanda ake magana to suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ake bawa mun gane sannan kuma mafificin lafazin da za a yi wa manzan Allah salati da shi shi ne salatin da manzan Allah ɗin ya karantar da shi kamar waɗannan wanda muka karanta ya fi duk wani salati to amma kun ga saboda son zuciya akwai waɗansu suna ganin wani salatin ya fi wannan son zuciya ne allah sauƙi wai har ka ji wai mutum da sunan malanta da sunan ilimi yana cewa ai ba inda manzan allah ya ce shi ne afdalus salati to shi wancan da kake ɗagawa kake neman ka nuna ya fi wannan shi kuma wa ce shi ne afdalus salati kuma yanzu ko da wasa a ce wannan abin annabi ne ya koya shi wannan kuma wani ne ya koya shi ko da wasa ka fifita wannan da wani ya koya ba wanda annabi ya koya ba kaga abin akwai son zuciya kwarai da kuma rudan mutane tabbas ba wani salati wanda ya ɗara wannan salati na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana da falala wanda Allah ya ce duk wanda ya man salati daya Allah zai mai goma to kaga ladar da Allah zai maka salati goma ai ba karama bace ba su da aka budage wurin da aka ce ai wannan salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto muna yin salati a wurin salatin nan kuma kamar da nace mu yi kokari mu ga cewa lalle mun iya wannan salati wanda manzon Allah ya koyar da kansa sannan ya zama to muna yin sa a wuraren da ake yin salati da Allah ta'ala ya samu dace to ina ganin anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi babu jami'i ko kuma babu al'amali fi jami'i sala insha Allah ta'ala kira sallah